Kaixo, kaixo, ongi etorriak, bultzakaren, sortzigarren, saio honetara. Gaurkoan gurekin Aitor, Guillermo, Kaixo talde. Ni eta Rupi egongo gara. Eta, bueno, ba, aperitibo moduan, eh, esatea, ba, gaurkoan, e, e, Bilbo gaurre atalean, hitz egingo dugula, ba, manteroen kontrako e, zera, sarekadaren inguruan, eta eta e, Rebekaren e, zera erelketa matxistaren inguruan egin den epaiketarei buruz. E, geroago elkarrizketa izango dugu, elkarrizketa memoria historikoari lotua egongo da, eta jarraitzeko eta bilbotik kanpoko errealitatea zitza egiteko, ba, eskuntzaren inguruan mintzatuko gara edota ta e, hautezkunden e, inguruan. Beraz, ongi etorriak danoi eta hasiko gara. Bueno, eta azteko, zelan ez, e, egin behar dugu, atletik inguruan, <laughs> irabazi egin zuen, ez dakiz magarren kopa, erregearen kopa. Ogeita... Ez dakiz magarrena. Ota bost? Bost. Ba, bueno, ba, hortik. Bat, hortik kulunkan dago, eh, bai. Ez dakit. Eta, bueno, bagoa zitzegitera apur bat e, atletik eta atletiken ospakizuna eta horren inguruan mugitu den fenomeno guztiaren inguruan, ez, eh, Aitor? Ba, baina izan da ditzela, oza, gabarraren egunean, e, Bilbao kolapsatuta egon zen, e, mila bat, mi, oza, milioi bat baino bertson, bertsona etorri ziren, hortik. Bai, bai, ez diren makarrik Bilbokoak. Bai, bai, Euskadi Usokoak, e, bai, eh, bai. kanpoko jende ikusteko espektakulo hau, espektakuloa zen, Bai, eta, bueno, pues, apur bat mundua paralizatu zen, beste egin ere futbolaren gatik. eh, eso decimos Guillermo, que se paralizó un poquito el mundo también, con, una vez más por el fútbol. Y bueno, pues que cuanto menos <laughs> creemos que, habrá, que hay que hablar de esto, porque es curioso cómo el Atleti consigue eh, movilizar a esta, esta, esa barbaridad de personas y, no conseguimos para <laughs> otras cosas que son <laughs> causas mucho más eh, necesarias y, ¿no? que, Nos, que nos afectan diariamente, como la sanidad o... Bueno, millones. <laughs> es que hay tantas, pero bueno, el fútbol pues un poco el circo romano. Por supuesto, porque es que... Eh, los equipos de fútbol se convierten o pertenecer a la hinchada de un equipo de fútbol se convierte casi que en un rasgo de, de identidad, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar a, Sevilla también a ser testigo de todo esto, junto con, con Rupi precisamente, y en algún momento lo hablábamos con, con Miquel, un amigo que también viajó con nosotros, y nos decía eh, cómo, a lo largo de su vida él había visto que eh, a lo mejor había familias que tenían diferencias eh, irreconciliables, ¿no? A nivel político, a nivel de todo, pero como que lo único que lograba o unirlos era como el único acuerdo al que llegaban era, va, en esta casa somos todos hinchas del Atlético ¿verdad? Claro, claro, con el fútbol se perdona todo. Totalmente. <laughs> Entonces lo he visto incluso, a mí pues me, me ha llamado mucho la atención que bueno, yo siendo migrante y tal, ¿no? Uno pues como que puede reconocer más fácil las caras de sus, de sus co-continentales, si esa palabra existe y aún así los ve uno que van todos enfundados en, en, en los colores del Athletic, ¿no? Claro, que consigue eso, ¿no? Crear un poco también identidad y sentirse parte de, de, de, esto. Claro, y no solamente sentirse parte ellos mismos, sino que también mucha gente que, que son locales, por llamarlos de alguna forma, eh, es como que reconocen ese mismo sentimiento de alguna forma. De los nuestros. Exactamente. Sí, sí, es terrible, es terrible. Y bueno, pues también eh, un poco eh, esa TA es la en justo hauteskunde kanpaina baten barnean, ez? Ba, PNV gai despradales eh, kanbizeta camiseta, ez ah. eta gero EH Bilduk ere bai, ba, Zubietan, e, eh, Sevillarako bai. bidaiako eh, zera hoietan, ba, au Athletic ipinita eta bueno, pues da lamentablea ere, zelan alderri politikoek erabili <laughs> duten Athletic bera kanpaina egiteko. Ba, es, espektakulo da desala, estatu batuetan, o sea, Horra goaz, haia utxibarru, zaki Eh bai, partido politiko bakoitzak show bat. Eta ez hori bakarri, e, eh, inkluso, e, eh, bueno, gero ja izan zen ospakizuna, non jokalariak egon ziren hor udaletxean, han aburtok bota <laughs> bere diskurtsoa, eta bueno, udaletxean e, jokalarien jarrera eta papera izan zen erabat lotxagarria, oso, oso matxunoa, oso espainola, e, zabaldu zituzten mezuak izan ziren oso oso kutreak, eh, kenduta bat, e, eh, azier bia libre, ez dutala, bai. ez? Eh, eh, benetan, ba, e, beraiek referente izan, ze gustatu edo gustatu ez, badira aurren bai. referente, ba, ba, ba, izan zen bakarra, edo bakarrenetarikoa euskaraz egin zuena, azteko, eta bota zituen hitzak ba zentsuzkoak eta zenbait balore transmitetzeko baliagarriak izan zirenak, ez? Pues es en tamalgarria. Eh? Oso oso, <laughs> oso patetikoa. seridu mota dira pertsona hauek, bai, bai. Eta gero ere ez gogoraraztea, ba bueno, eh que sí, que 40 años que no sacaban la gabarra, pero bueno, que la, los, el equipo de las chicas en los últimos años, no me sé exactamente los datos, pero Cinco ha debido, ligas, o ha de sí, ganar ligas o copas o cosas, ha ganado también. y nunca nadie ha hecho nada por, eh, por, hacer una celebración similar o, bueno, pues por hacer un reconocimiento <laughs> público también, ¿no? A estas chicas y a Carla Gavarra, que también supongo que se lo merecerán igual, igual. Sí, ni, ni cuando ganaron la última vez ni, ni se planteó sacar la Gavarra. Así que a, niveles llegamos. Un poquito esto del atleti. está bueno, chico de igual de batera, eta jarraian aitorrek, e, eh, bagoaz beste con eh, tu batera, e, Palestina eta Palestinaren inguruan e, egin zen ekimen baten berri emango digu, ez da, itor? Bai, ekimen asko egin ziren, e, aprilak amabian e, bat egin zen e, arratzadean, saspiretan, eta gero egun, egun bertan pintzak egon ziren, eta mairuan egon zen e, beste itzaldi bat, Palestinatik mundura, eta gero baskari bat, e, oso oso egon zena, e, e, basketa gero manifestazio bat egon zen Santiago Plazatik e, abietuta, eta bukatzeko ba, bai e, kultu, kulturrean e, hain, e, batzuk egon ziren bai. Eta, bueno, egun oso kompletua, oso polita, eta mm -hmm. zen. Bai, aitor, epatzea ez, e, justo eguna, eguna edo ekimen hau e, antolatua izan zela, hainbat kolektiboren artean, ez da? Bai, Bilboko hainbat kolektibo parte hartu zuten, e, eh, buta herriakimena hien artean. Azkapena, e, eh, DDT banaketak, sarean, ziztadak, aset, esake... Bueno, e, bai, ba, hainbat, hainbeste, bai, BDZ... Ba, bat, bai, za, pila bat e, mugimendu, ba, elkartu, ginen, bateratu ginen, ba, herri ba, zapaldu baten e, favore egiteko. Ederto, ba, bueno, hortxe ere, ez, aukera, e, kolektibo ezberdinen artean ba, gauzak ere aurreatera aldirenaren seinale. Mm. Bueno, eta jarraitzeko bagoa orain e, joan den apirilaren laura angertatu zen e, zera, e, zareka e, berri batera, izan ere, ba, Bilboko ledesma kalearen inguruan, e, polizia zareka berri eta lotxagarri bat egin zen e, gure herriko edo hiriko barkatu kaleetako mentoroen kolektiboaren aurka e, bueno, zoritzarrez e, gero eta oikoagoak dira e, udaltzainen eta polizien e, horrelako jarduerak egitea gure kaletan, eta azken kasu honetan badaigarria da zelan indarkeria eta jarduketaren desproportzioa izan dela izugarria, ez? Hogeita hmm. mar polizia ibilgailu baino gehiago egon ziren, laro gehi baino gehiago, ba, borrak, txakurrak eta e, batzuetan ere kaputza jantzita atera ziren eta, bueno, pues, lasterketak eta izua eragin zieten saltzailei. E, bueno, incluso gertatu zen, ez, e, saltzaileetako bat iesean zijoala, ba, abando ba. plazako eh, iturria e, erori zela, ez, e, naiz eta ledesman hasi, ba, gero zelanda, gran biara eh, pasazen, bai, ez? Bai, joteko, eh? O sea, hori dira, bai, baina non gaude. Eta, bueno, ba, saltzaile horiek eh, biltzen dituen plataformak salatu zuenek, zuenez, barkatu, e, poliziek eh, arropak, e, poltsak, motxilak eta miatu zizkieten, eta eraman zizkieten, eta inkluso dokumentazio pertsonala, etxeko giltzak eta barrak ere kendu zizkieten. Guzti zilegala, hori bai errepresio eta nola ditu da hori, fasismoa? <laughs> Hori gizontzuri bateri ez, ez diote egiten, hori ez, ez, ez Baina, bueno, pues hori, esatea ez dela lehenengo aldia, iaz ere antzeko zerbait gertatu zen aldezarrean, eta inkluso lonja bat ere registratu edo miatu egin zuten hernanikalean eh, erabiltzen zutena materiala gorditzeko. Eta, bueno, ba, era berean plataformak salatu zuen, erasoiek e, eh, gora egin dutela azken aldian, eta azken urteetan, eta pertsona arrazializatuen eta migratuen etengabeko kriminalizazioa ematen ari dela, ez? Eh? E, aipatzen duten ezberaiek ere, ba, gogoan izan behar da, barakaldon etxerik gabeko migratutako pertsonen aurka zuarmak ere erabilizirela, geroago hitz egingo dugu eh, bai. honen inguruan ere. Eta, eta bueno, ba, esatea egoera eta jarduera hauek salatzeko, hainbat erakundeek erak elkarretaratze bat egin zutela aprilean abandon bertan. Mm. Eta, bueno, ba, hemendik espazio txiki honetatik ere, ba, e, zera, eudalaren eraso arrazista hauek salatu nahi ditugu, eta pertsona hauei, ba, gure elkartasun eta babes osoa adiraztea. Bai. Ba. Eta, bueno, jarraitzeko, e, esatea, ere aurreko apiriaren amairuan, errondoko gaztetxearen zazpigarren urte hurrena izan zela, E, Egitara zume, baina aldi berean oparoa izan zuten. Bai, polita. Bai, eta saspitarrietan hasita, ba, pizza eta pintxoak eman zituzten. E, ondoren Under Effects San Ignazioko arte kolektiboak parte hartu zuen. Eta mm. DJ pizkolabi zen <laughs> pintxara egon zen. Ondo zen, ondo zen. Bai, eta antza, ba, bueno, ba, jende txogon zen, eta giro zona. Eta, bueno, pues hemendik ere gogoraraztea, e, jendeari eta animatzea, pas, pues, gaztetxeetan eta espazio autogestionatuetan parte hartzera eta eta antolatzera. Bai, ba, bueno, be, hori izan da, ba, eh, el próximo 1 de mayo, eh, ba, bueno, sabemos que fecha tan importante es, vamos a hacer una pequeña lectura. O sea, el próximo 1 de mayo, la clase trabajadora mundial, tenemos una nueva cita en las calles de nuestros pueblos y ciudades. Es una jornada de lucha reivindicativa y de homenaje a los mártires y trabajadoras de Chicago. Estos sindicalistas fueron ejecutados en Estados Unidos por participar en las protestas de lucha por la consecución de la jornada laboral de ocho horas, que tuvieron su origen en la huelga iniciada el 1 de mayo de 1886. Cabe recordar a todas aquellas que parece que carecen de memoria histórica cómo esta jornada de ocho horas laborales, entre otros muchos logros que consiguieron, vino acompañada de una pelea, de una confrontación y del uso legítimo de todas las herramientas que la clase trabajadora tuvo a su alcance en cada momento. Que todos los logros y mejoras conseguidas hasta ahora no han venido ni vendrán de las concesiones de la patronal ni de la burguesía, sino de arrebatar a estas de cualquier forma posible lo que nos pertenece, dejando a un lado discursos pacifistas ni medidas reformistas que en ningún caso nos beneficiarán a nuestros intereses de clase. Reivindicamos el primero de mayo como una jornada de lucha proletaria mundial y animamos a todas a tomar las calles de Euskal el próximo miércoles. Además, recordamos la situación de clase trabajadora de nuestro pueblo, doblemente oprimida, tanto por la cuestión social de la que hablamos, la que hablamos como por la cuestión nacional a la que nos someten dos imperios como el español y el francés. Bueno, os animamos a toda la clase trabajadora a autoorganizarnos y a movilizarnos. Bueno, pues ahí al loro habrá que estar, es Egongo de de eta hemendi ba hori antolatzera eta eta borrokatzera deia. Eta bukatzeko Aitor Bilbo gaurrekin e, bueno, lehen eh, komentatu dugu, ez? Rebeka Guaitaren erailketa matxistaren eh, epaiketa izan dela edo hasi dela edo Bai, hasi da ja. Eh, uh -huh. bueno, recordar que Rebeka White y Iwata era una vecina de aquí del barrio de San Francisco. Pues que tristemente fue asesinada en diciembre del 2022 por su pareja en el, en el bar que tenía ella, en el bar Iyargi del barrio de San Francisco. Bueno, pues ahora se enfrenta, el juicio está siendo ahora, y pues se enfrenta a 28 años de prisión, más 10 de, otros 10 de libertad vigilada por delitos de asesinato y maltrato habitual, con agravantes de género y parentesco. Una vez más, eh, bueno, patriarcado y la violencia de género pero golpeando en nuestros barrios. Esperemos que esta lacra termine de una vez y... Sí, que se pudra un poquito también, ¿no? Porque eh, si, si mal no tengo entendido, ¿no? Eh, bueno, eh, justo verá que era el suen, eta eh, gero etxera joan zen, lasai <laughs> joan zen, eh, beretxean, eta aurrengo gunean eh, deia egin zion poliziari, esan ez baietz, baietz, berak eh, erail zuela. Pero bueno. Eh, es, muy grave porque se desangró ella. Entonces mm. le dejó morir. Entonces, que se purra o. Sí. Lentamente y con sufrimiento. <laughs> Esta aquí te sentencia a y torredo. Eh, lo, que acabo de leer es lo que se está pidiendo. Luego la defensa pide solamente ocho años. Bueno, pues esperemos que no le caigan ocho, que le caigan todos los posibles y más. Mm. Ederto, usted en a Bilbo gaur atalean? keinuak nahikoa izaten zan Itxu itxuan Dena emarteko etxaila genuen eta ointxe elkarrizketarako tartea zabalduko dugu. Gaurkoan e, elkarrizketa rupik egingo du eta eh, bueno, eh, gurekin Josu Larrea egongo da. Josu Larrea Pedro Azua gudariaren zenitartekoa da eta, bueno, gizon hau, Pedro Azua, fusilatua izan zen, eta bere gorputza euskal herriratzea lortu zuten, eta prozesu guztian olakoa izan zen, eta bere, zera, osabaren eh, nondik norakoak kasalduko dizkigu entzun, ze benetan eh, interesgarria da. Hay voces libres y voces hombres y mujeres desbrozando los caminos. Hay voces libres y voces con cadenas, hombres y mujeres desbrozando los caminos. E, bertan memoria Ariel helduko diogu, eta horretarako gaude Josu Larrearekin, Josu Larrea Pedro Azuaren zenitartekoa da, eta bueno, E, Pedro Azúa lortu zen bere gorputza ea berriratzea iaz, eta bueno, kontatuko dugu zen izan zen prozesua, baina azteko lehenik eta behin, nor zen Pedro Azúa. Hai, apa. Ba, Pedro Azua zan galdakoko, eh, elezalde aldatze baserriko semea, mila bedatzeun eta urtean jaioa, euren baserria zan galdakoko, izango galdakoko sarrena, amairu arremendekoa da, izan zen kuartel karlista, izan zen e, eh, amarrekoa batzeko baserria, oso baserria handia da. Eta hango semea zen, arre bizituen, eta Espainiako garrak estan dain zuenean, ba, altzabendoak estan zuenean, hogei urte zituen. Eta orduan voluntarioan zen. Voluntarioan zen. Berari zen telekomunikazioak ikasten, postari izan nahi zuen, eta voluntarioa zen izquierda republikanarekin. Ez dakigu familia inor ze familia berez abertzalea da, lehenago eta gero ere izan da, adarra guztietatik, abertzalea edo gutxeago, baina abertzalea tozua mugitu izan da, eta bera izquierda republikanarekin joan zen. Eta, ba hori ze, frentera bializ zuten, Bilbon egon zen lehenengo handi frontera, frontea mm, intxortatan zegoen, orduan jarria, Eta bera izan zen, ma, ba, intxortetan, sortzi jabetez aguantatu zutenetakoa, eguraldi honarekin, nogeita mazazpiko apirian, eh, egazkinak sartu arte eta orduan jauz izan zuten. Baina bera izan zen, ea, izan zen, eh, bere bataioia, zabalbide bataioia, izan zen, beste guztien atzera guardia zaintzen geratu zena. Oda, erdeia menditik erritatu zirenean, bere bataioia izan zen, ea, eh, azkena geratu zenan. Eta ni kalkulatzen dut, beraien retiradan, trabakuatik e, igoko zirela, eta oiz menditik ikusiko zutela Gernika bombardatzen, ze justo orduan izan zen. Bai, nik justo horretea horretan zaldibarren zenitarteko bat galdu nuen, baina mm -hmm. ikikastet eh, zen bai. bebai kapitaina bai. hori karterriko hori. Bai. E, Bataiorena. Bai, Santa Maia Sarren izutena. Bai, Santa bai. Maia Sarren daga hori garria, bai. Bai, Ba, hori zen Pedro Azua. Pedro e, hogei urteko gazte bat, voluntarioan zena entzun zuenean e, fasista kaltzatu zidela. Mhm, non zuten? Bilbon, Bilbo erorizenean e, e, arrapatu zuten. E, eh, arrapatu baino, gauza diren bezala, e, jakin izan dugu entregatu inzela. Bueno, ez, hori esan zuen berak epaiketan. Gertatzen dena, bere epaiketan <laughs> esan dakoak, ba, kakotzen artean jarri behar direla, ez? Bae. Batzuk epaiketan direlako, suposatu behar duzu, e, e, egia direla, ba, ezin lako lako gauza baten gezurrik esan, adibidez, hankantiro bat zuena, esan zuen, eta, hau da, bera justifikatu zuen, e, Ba, Bilbo erortzen erori zenean, e, bera beti izan zela nazionalen e, urbia eta orduan aprobetsatu zuela bankan tiro bat eman eta eta bere burua entregatzeko. Orduan, hori adibide, ba, zure bizitza jokatzen izan epaiketa ah. baten ez duz asmatuko ere galtzerdiak enduta ikusiko lukete egia denela ez, ezta? Mm. Gero beste gauza batzuk, ba, bere nazionalen egia, Eta beste gauza batzuk, ba, hor Baina bere narrazio hori da Bilbon entregatu zela. Ba, bai, eta Ara da gusti ere, Ba, hori, eh, jakara bidali, eh, bai, dut, batallon de trabajadores, eh? Ibilbide luzea izan zuen, ze hori baino lehenago, hori da batallon de trabajadores. Hor, ibilbidean eh, peskizan ibili nesenean, ba, aurkitutain bat lekutan egon zela. Estakita. Bai, bai, igual berkolokatzeko zeia justo, garo, biok saletua garen bai. ez egudazibiaren... <laughs> Asuntarekin, ba, igual, hori, ba, zelan, iker, hasi zen ikerketa, eta, bueno, nondik norakoa, ikerketaren mm. nondik mm-hmm. norakoak jakin nahiko enituzke. Bai, ba, ikerketa bera be, ba, bueno, abia puntua, abia puntua, eta bidea be kuriosoak izan dira. Kriston sorte izan dut, eta, bueno, gauza kondirten dira, baina etzan erresa. Kontua da, ni espetzean nagoela, galizian nagola espetzean, eh, jakin nuela, bas, hasi eratik, hasi e, eh, Familian, sarritan komentatu zen da gai hori. Bagenekin, amamaren eba fusilatu zutela. Nik nire ume irudimen horretan, ez dakiz ergaitik, nikoan irudia zen fusilatuko zutela galdakoko, plazako, eskolako hormaren kontra. Ez dakit nondik atera nuen hori. Nire buruan, gandazegi eskolako hormaren kontra fusilatu zuten. Eta beno, ba, ez nion garrantzi berezirik ematen. Familian beste batzuk ere hainbat egon izan dira espetzean e, bueno, represiore jasan izan dute, eta eta ordu, bueno, ba, fusilatu zuten, ba, fusilatu zuten, zer ingo diosu. Baina eh, ni neu espetzean nagoela, e, familia mitartiak jakan fusilatu zutela. Eta voluntario joan zela. Eta niretzako horrek den aldatu zuen. Oda, etzan, iritar bat tokatu zitzaiona, eta mm, e, ondori horiek e, zitzaizkiona, ez? Berak bilatu zuen e, frontea joatea, kuriosena izquierda republikana egin joatea, orduan Espainiako gobernuan izquierda republikana zegoen. Eh? Zegoen gobernuan inoiz alantza izan dut. Akaso postari izan nahi zuelako arrimatuko zen Espainiako gobernuan zegoen alderdira, ez dakit, ez dakit, ez dut segula jakingo seguruen. Eta, ba, non utzi dut? <laughs> Hori, izpetzen zen dela eta... Bai, ba, jakinuen hori jakan, fuziatu zut eta voluntarioa zela. Orduan horrek aldatu zian dena. Eta pentsatu nuen, ba, bilatu behar nuela. Eta lehenengo egin nuena izan zen, e, eh, pako etxe idatzi. Eta hor ere badago beste gauza bat kurioso egin nik idatzi nion espetzetik. Eta, eta segituan etorri zitzaizkidan bere bi liburu. Bata zen arantza direna, arantza dian aurlako urtekari bat egite dutena, esan zian hori zuretzat. Eta beste esan eleko de las descargas. Santanderreko komunista batek, jakan bizien komunista batek idatzitako liburua eta hortan e, saiatu zen jasotzen jaka inguruko errepresioa ze jakako ere berezi izan zen, eskerra fuertea zen, eta 6.000 mila, herri batean laren fusilatu zituzten. Ah. Maiatzaren bateko argazke hartu zuten, eta banan manan joan ziren, isa jartzen, hil zituzten bitartean. Eta deigarren zitzaidan, bigarre liburu hori, esan ziela, nire liburu da alduzunean itzuli ni etxako esan batera normala, esagutzen ez den pertsona bat, ez eireun kilometroa dagoena, jakindazuk hartzen zaudena, bidaltza bere liburu bat, bueno, alduzunean, ez? Orduan arduratu nintzen eta horrengo astean ja, banuen dena irakurria, e, kalkatu behar nituen irudia kalkatuak, informazio guztia jasoa, eta aurrengo... Laun... Ez, espetxeko lanak. Espetxeko dira, lanak, pasak. <laughs> Hori da. <laughs> bai, espetxan gauz asko lortu aldira, kanpoan lortzen ziren, gauz asko egin aldira, kanpoan eh, ez dukazuna tarterik. Hori da. Eta, ba bueno, azte betean e, bueltatu nion gero izan ere esagutzeko eta eskartzeko ere. Eta hurrengo izan zen, liburu horren egilari idaztea. Asunto da, fusilatu zutela, fusilatu zuten epeketa sumarizo ima baten, gero helduko gara horren nahi duzu, bai. baina lurperatu zutela zanga baten izen jarri gabe. Ilerria bai, baina hobi komun baten izenik ere jarri gabe, eta enterramendu liburu ere izenik jaso gabe, sin nombre, jartzen zuen. Eta Esteban C. Gomez honek, e, idazle kantabrear honek, mm, jasoa zuen e, zerrenda, eta horietako baten agertzen zen, masin nombre, eta horregakoa zen data, nik banekila datatan fusilatu zuten, lagu mazortziko otzaiaren zazpian. Orduan, e, bueno, bai, joan nintzen ara, irten nintzen zen, joan nintzen ara, e, e, hau zainukan, bere eriotza ziurtagiria zekarren eskuan, bai. eta ba, joan nintzen hilerrira, urrengo. Eta hilerriko ere bitxia izan zen, ze sartu nintzen jakako hilerrian, eta esan nien, bueno, ba, auta hau, eta honen bilanator, eta segituen esan zieten. Hori, aurkitzea ezinezkoa da. Eta esan bueno, txaldia zu enterramendu liburu ikusten, izango duzu, eta mazortzikoa, eta bai, atera zuen, eta zegoen e, zazpian, ogeta mazortzian, maz, zin nombre eta zenean, hau da. Ah. Horre den aldatzen du, hartu zuen liburua, esan behar dut, jakako iderriko langileen e, gizatasunak e, eh, arritu ninduela, oso, oso sentikorrak eta oso, eta oso empatiko izan ziren nirekin, hainbeste gonsan irudi bat, da. Ilobiz ilobi gindozena erreferentzien bilaka, aurreko izendunen erreferentzien bila aurkitzeko non egon ziteken, ez? Ah. Guk bagenekien, hilo bizarrean, hilo bizarra oraingoa da, baina hilo bizarra txikiagoa zen, perkatu hilo bi, hilerri zarra txikiagoa zen karratu bat, klago kuadro bat, eta gerora zabaldu egin zuten. Baina bagenekien orduan fusilatuko guztiak botatzen zituztela hilo e, e, eh, eh, hilerri zarreko bazterretan, lau bazterretan. Orduan, bani bile ginen, enterrandu liburua eskuan, eh, neu hilobi baten gainean liburuarekin, eta enterratzaia beste hilobi abiratzen, izenak esaten, eta ni bilatzen, eta eta alako batean ma ba, lokalizatu genuen, non egon behar zen teorian. Eta zen, bazter batean, horrako txoko batean, obikomun bat zegoen, iru zangak osatzen zutena, eta han zeuden, zazpi pertsona izena zutenak, eta beste zazpi pertsona izengabeak. gabeak. Amalau. Eta hori baino lehenago justo, zeuden, los nueve de bieskaz, famatu direnanakan, ma, e, baituta zeudelako, frankistek baituak ziren, herri bateko gizon emakume eta ume batzuk, esokaten ez erikusik ataskarekin, baina antzeuskaten, eta errepublikanoek e, zazpi telefono poste bota zutenean, bedatzi, bedatzi telefono poste bota zutenean, errepresalia bezala hartu zituztenango bederatzi, zibil eta fusilatu zituzten. Ingurukoak ziren, orduan familia basekien e, non zurpetu zituzten, eta alizan zutenean egin zuten mausoleo bat gutxi gora bera oien tokian. Orduan hori zen gure referentzia nagusia, los de bieskas, baseguenan beste bat, beste kasu kurioso bat, jakako mm, geobako lekuko bat. E, enrolatu zuten eta esan zuena bere erligio batik berak armarik eraman eta automatikoki fusilatu zuten eta ni gen dago berak idatzerako azken karta familia jasoko duen eze familia kontaktatu daukagu orduan erreferentzia horiekin hilobi, los 9 da bieska soietatik aurrera, hama zeuden. Eta bagenekin zela, hangoi esker jakin genu gaina, ze urrenkeran lurperatzen zituzten, basterre hasita eta erdiko pasillo eruntz. Orduan, urrenkero horren arabera, ba, kalkulatuko gonen gutxi gara, non egon zitekeen, ez? Eta, bueno, ba, hori izan zan, lehenengo tirada. Kalkulatzea eta pentsatzea, bueno, seguruen hemen egongo da. Gero horreia torri zen, arantzadeekin kontaktatzea, eta ez galdako kudalari eskatzea. Hor beste bitxikeria bat, eta da, aitite, hoietite. aitite, e, amamaren eba fusilatu zutenean, eh, izun bat jarri zioten familiari, fusilamendu batik. Eta, ja, kuriosa, da, kasu bat, eh, juridikoki inon ezin zitekena eman, legeak ezin direako retraktibak izan, baina hogei zuten, hogeita meretzen gerraki bukatu, eta berroketa bian atera lege bat, Eh, erantzukizunak eskatzen zietena aurretiaz errepresiatu zirenei. Orduan egin zuten bere ondasunen kalkulo bat, kesto multa jarri zioten, ba, familia lurrak bazituelako, behiak asten zituen, ja, ikerketa honi esker jakin dut behiak asten zituzta, eta esnea saltzen zutela, zen ni jaio nintzenako ja behi pare bat doiatzen geratzen. Eta, eta badauka ikusi behienak fusilamenduarekin gainera. Eta ba, bai daki dana familiaren bitartez da, amama ba, galdakoko ilerria, e, eh, ba, osaba pedroaren lurrak izan behar zirenetan eginda dago espropetu zitzaion e, zion udalak e, hilerri egiteko, ur deposita bezala. Eta hilerrien pare, ba, zegoen iturri bat, bainendeak jendeak ur hartzen zuena, orduan zegoen ur korronterik eta arropa garbitzeko eta uta beste. Eta mama zegoela ura batzen, etorri zitzaion udaleko e, udaltzaina, algoazia izango zen orduan, sobre beltz batekin eta sobre beltz horren barruan zegoen izuna. Eta, bueno, hori ba genekin. Orduan, udalari eskatu nion, e, bere, berari buruz zeukaz informazioa matea, eta izunari buruzko informazioa ere. Hemen hori reklamatu, ja, non, erantzuk izunak non kokatzen ziren, ez? Sekulestu estuvo berririk izan, naiz eta, bueno, bat hartzibotan badago, izunen urrenkera bat, hori falta dira, ba, bueno. E, gerora beste alde batetik aurkitu dugu. Eta orduan hori, fusilatuta gero ere kobratu ziotela, dirutza bat familiari fusilatu izan nagatik.. ba. Eta galdakoko udalak orduan, ba, behin deitu zidan, galdakon eh, udala orain dela gutzir arte, beti izan da peneurena, deitu zidan nango komunikazio arduradunak, eta esan zidan mugituko zirela, ari zirela gestioak egiten, auta beste, egin zuten, hori niri begira, niri esan zidatena, kalean egin zuten beraien publika kanpaina, e, gerrari buruzko ba, ikuskizuna, ola, diapositi batzu proietatuz, ez da izer, omen bat. Eta alako batean jakan plantatu nintzen, <laughs> prozesu honetan nahi bat aliz joan naiz. Bai, bai, nintzen udaletzera, eta esan nien zu, galdakako udalez, tartean esan zidan, reklamatu nire esan zidan, eske ez digute kasurik egiten, ez digute telefonorik ere hartzen. Esparkatu, lehenengo esan zidaten, ari zirela gestioak egiten, eta bar. Denpora pasata, enekin ez ezer, joan nintzen ara, eta hango ardu esan zian, hemen ez dakigu ezer galdakoko udalaz. Are gehiago esan zian, bera, nina izorren ardu baina ma ostegun ez egon naiz bada espada, galdetuko dira lankideia, eta bueltatu zenta zen, hemen ez dakigu ezer hortaz, gezurretan hori ziren. Ez, argi, ez nabarritzen. Dagoena dago, ni gustatu, benetan gustatuko litzaek kontrako esan alizatea, baina dagoena dago, eta horrela izan zen. Eta bastutu rengo <laughs> kalkulein berko nuke, zeurtetan eh, aldatu zen, eh, bai, zeurtetan aldatu zen um, udala, eta udalberria ehatze bilduk beste hiru talderekin koalizioan hartu zuenean, ba orduan ditu zioten, bai jarri ziren serio. Eta sorpresa izan zen, jakako udalarekin e, kontaktatu zutenean, jakako alkatea posposi jarri zela. Ba, ba, ba. bideo bat, ez? Ikusi zu bideo bat horri. Bai, bai, bai, Berak... Bai, bai, esan behar da, bai, hori gure entzulei, bai, nik nahiko jarrean bizi nuela bere momentuan prozesua, eta bideoak ikusi ditu dela, eta argatik, bai, Bai. naiz, baina haiek kokatu aldera. Bai, bai, ba, joan ginen eh, jakara, eta alkatek esan zigun asko posten zela, e, gure eskaera jasotzeaz, berak hainbat urte zera udalean, alkate zinegotzi, hogeita pik urte, utzi behar zuelako e, agintaldi horretan, Eta berak marka batzuk utzi nahi zituela eta pendiente zeukan gaietako bat hori zala, imaginatu, 6 mila biztan leheran fusilatu, zenbat, min, <laughs> zenbat kontu egongo zenan urteetan. Ez? Eta hori izan zen gure arriurako kristolako sorpresa atzegina. Eta bete zuen, eh? bete zuen hitza. Baina horrek agerian usten du, aurreko, galdakoko, penueko eh, alkatetza gezurretan hori zela. Argita garbi. Dei de, batekin lortuko zuten beraien eh, onespena, baina ez zuten hori ere egin, ari ziren, propaganda utza egiten, inoren eh, sufrimendoren gainetik ez. Eta kuriosa da, honen alkatarenaz, azkenean hori, bete zuen bere hitza eta zen berak ere, bebes, arrentza hori iltzatutak bai. zuela, ez? Osea, urtetan, ez? Bai. a ber, esan behar dabe bai, bueno, mundu guztiak uste dut, ezagutzen duela jakak, osea, gune militarra ere, osea, montainako brigadak etere bertan daudela, orduan, nahiko plaza zaila dela ordan txatzeko, bai, azteko, bai. bai, orduan, bai, bai. nik tipuaren jarduera ulertzen dut, osea, azkenean berak pentsatu nena hau den direzkenan gortea da, egingo dut egin beharrekoa, eta gero que igual me fusilan a mi, pero bueno. <laughs> O, me voy, baina, <laughs> ez da no me Me voy a Bai, eta horre esan gure esan behar da, laren fusilatu horretatik, gurea lortu arte, inork ez duela hildakori mugitu. Familia bakar batek, militar baten familia lortu zuen, e, eh, okatu eta, eta e, aldatzea lekuz. Baina, larun horietatik, inoretzen hau sartu mugitzera eta gure hasi zenean daigarri izan zen. Joan ginenean e, ja behimen guztiekin e, eta arantzedirekin hilerrian e, ba, ba, lurra mugitzera, anagertu ziren hogei bat pertsona, batzuk oso nagusiak, anzituztenak, gurasoak, amak, aitak, batak ekartzen zituen bokatak guztientzat, besteak e, eskunarruak guztientzat, besteak beraien, beste bat txokolat, beste bat txurroak, besteak beraientzako zeruko, <laughs> infernuko, baina ate bat zabaldu zen, ez, gure, e, eh, ekin bide horrekin. Eta oso polita izan zen, jakako udaletzean lau alderdik gobernatzen dute koalizioan, galdako zeudenaen antzera. Eta oso polita izan zen, alderdi guztietako jendea, elkarrekin lanean ikustea, txuntako jendea, pesoeko jendea, ehatze bilduko jendea, e, kolore askotako jendea, komunistak, kolore askotako jendea elkarrekin, eta oso gironean e, eh, albur horren bila ibiltzea ez. Eta esango dut, e, ez dakit aurrera baina lortu genuenen ateratzea, gerora ere lortu dugula han obi hoietan zeuden hogeta hiru hildako, hoietako beste bi, atera, beste hiru. Atera ez baina ikusi genituen, lurrak endute ikusi genuen non zeuden, horri esker bai ez da osaba gurea zela, lehenengo bai ez baten, DNA froga baino lehen, bagenek ilako urrenkera eta kopuruak ez. Eta bieskasko bederatzeak ere atera dituztela horri esker gurekin berotu ziren eta hain zituzten gestioak eta segituan gu handi pasatuta hilabete batera ja hamar bat eskaera zeuden bizkasikoen aparte bizkasiko esa parte handik ateratzeko. Gerora gertatu dena izan da gobernu aldatu dela, bai aragoin eta bai jakan <laughs> eta box eta PP daudela eta horrein eh, beste denporale lehor bat etorriko dela eser mugitu alizateko, ez? Baina aurreatu genuen beste begira ere eta hango jendea oso pozik zegoen horrekin. Ba, apurtu zen hori ba irudi hori, no? edo iruditegi hori non ematen duen ezinezkoa dela hori ateratzea, eta... Eta, bueno, zean izan zen aberriratzea, ja, bu, bueno, bukatzen joateko. ba, begira, e, eh, aberriratzea izan zen, bueno, lehenengo kata bat egin genuen, e, eh, ezken lortzen, nola lortu genuen, ez? Ezken, ezken nuen lehenengotan, mm, Eta beira osa kurioso bat, etango pesoeko alkateaz e, nahiko esaten duen ere. Momentu batean, eguerdiko ordu batetan ikusi genuen hilerriko eskabadora oso txikia zela, arantzadi manejatzen zuen, oso txikia zela, behar genuela handiago bat, eskatu genuen e, taito, eguerdiko ordu bietan, eta ratzaldeko lauretan, base guenan eskabadora handiago bat, jakako udalak kontratatua eh, guri zerbitzu mateko. Hori ere, esanguratua. Bai, bai, Borondatearen eta interesaren esanguratua. Ba, ba, ba, Egia da, erritxikietan, ba, errazago manejatzen direla, baina udal bat da, eta ba, gio, tramite batzu dituela, eta ordu bitan hangen eskabadura. Eta, bueno, lortu genuen, egorpua eh, ateratzea, etorri zen alkatea, etorri ziren noengo gobernuko hainbat alderritako ordezkariak, han izan genuen bilera bat esan inguruan, eta postu hasien, bueno, oraindik identifikatu gabe segonez ofizialki eta beste gorpua izan ziteken ere baser egin, ez? Arazo bat izan ziteken beste inoren gorpua eraman eskero ta gero identifikatu eta la gurea eta zer egin. Eta aukerak ziren bertan utzi segon tokian, izan nahiko mingarri zen, baina beste bat zen tera eta bertan utzi baina zegoen leku, baizik eta hilerriko, ja para solako leku berezi batean identifikazioen zain eta beste zen eramatea. Tartekoa erabaki genuen anustea frogak egin ituen e, eh, galdakon, mm, denea frogak, niseko batekin, eta bai esko eman zuen. Eta hor baina urrengo bidai bat egin zuen eh, arantzadi gorpua jasotzera. Eta ja azkena izan zen, ba, pasan urteko martxoak emeretzian, galdako nein zitzaion e, eh, arrera ongitorria edo praktikan izan zen izan arantzadi utzi zuela gure esku ba, osabaren gorpu, gorpuzkiak utzi zituen. Hori izan zen, prozesua laburrean, laburrean bueno, izan zen. Ah, polita, bueno, polita bukaera, mm. da, bueno, orain, hori, papidean ba, galdu direnei. Bai, ez da bukatu, eh? Bueno, bai, bai, hori galdetu bat nizun. Bai. Baina, dinot, bueno, a ver, polita dinot gutxien ez. Eh? Bai, bai, bai, Hori, eta hori, ba, beti koles, beti, ba, eta orain zer, esazin da. Bai, ez, berez egina dago, gorpo ekarreta dago, identifikauta dago, alrebez, identifikatu eta ekarria, Eta galdako gudalak e, eh, nitxo provisional bat, utzizigun, e, eh, eserko bertu gabe, eh, hor, egon dadin, hartutako erabaki bat, bete arte, eta hartutako erabaki hori da, e, kolumbario bat egitea galdakon. Eta nietzako oso polita da, polita izan zen, bere gorpuzkien entrega izan zela, bere baserritik berrotamar metrora. Baserri aurrean dago plazatxo bat, plazatxiki bat, eta izan zen e, kontu guztia, ez, udal bandarekin, musika bandarekin, eta jente pilo batekin, eta hori polita izan zen, baina bada polita ere, nitxo izatea hilerriko goikaldean, hilerriko dozein sonalde eh, zonalde izango zan, berak zapaldutako lurrak eta berak umetan e, eh, horre ibilitako baina justo, etxetik urbilenen dagoen sonaldean dago, eta are gehiago, kolumbario hori egite erabaki dela, justo, eh, hilerri landan, hau da. Kolumbario ez, eh, esango dut, e, jente, eh, neko gai da. Kolumbariak esko jaurlaritzak ara, e, gogora instituen bitartez montatu izan ditu bai orduinan eta bai beste badago elgoi barren. Baina bazegoen kesa bat, eta da, e, Kolumbari horiek antolatu zirela penuberen e, iruditeriaren arabera. Hau da, denak kristauak eta denak abertzaleak balira bezala, ez, hilerri barruan eta, bai. eta beste. Orduinakoren justifikazioa zanan, hospital bat egon zela, eta horren hildako pilo bazegoen. Eta... Ba, ba, zuen protestak horretan, ba, osaba dibidez e, eh, milizianoa zen. a ba, izango zen igual, baina milizianoa zen. Eta Kristoboa izango zen seguruen, nu familiari behitatuta, baina ez dauka horren konstantziarik ere. Eta orduan erreklamatzen zen bestelako zerbait egitea. Eta honek eman zigun eh, itxaki perfektua, Em, galdakoko eh, lagun bat e, zen, planteatu zien usan solo lemoa eta inguruko lemoa, sornotza, lemoa, lemoa eta ez da ditu beste bat. Hango jendeari kolumbario egitea en, eh, gorpuzki, inguruko gorpuzki horiek bilduz, bai etxaman zioten, eta arduan udalak erabaki zuen, eta garrantzitsuena, esko jorraritzako nartu, mori jakin genuen e, pasan urtean, e, eh, justo menal onartu zuen irugarren bat egitea, etzen ez hartzen bere planetan. Ordan, kolumbario hori egingo da, horreintze bertan ari dira bideratzen, ba, hilerri, hilerriko sarreran, goikaldea da hilerri, eta bekaldean zegoen landa bat, eta landa hori prestatzen ari dira, bideratzen ari dira, hor kolumbari hori itea. Lehenengo gorpu izango litzake osabarena, eta gero ekarriko lirake lemoakoak eta ingurukoak. Hori da. Kontua, orduan azken finean, ba, bueno, ba, hor bideo baten esaten nuen ez, ba, eh, zirkulua nolabit poetiko gutxi ez, eh, itzi. Hmm. azkenan bere lurrera bueltatuko da, bueltatu da, handago. Baina orain emango diogu bestelako errelieve bat, ez? Errepidetik bertatik ikusiko dena eta, bueno, ba, bere iztuta egongo dira gerrako biktima horiek. Bai, oraindik askoz eta askoz hori bai Euskal Herrian, bai, bueno, bai Euskal Herrikoak eta, mm-hmm. bueno, eta Euskal Herrian ere, ze desagertuak daude hartxandan oraindik eta... Bai, bai, esan da, puf, azkenengo ofensiban bai galdu ziren arkista batzuk bai hartzen daudela. Asko eta hango baserrikoe badakitera belenaldi belenaldi non dauden eta orain atera gabe daudenak eta bueno bai Horer iniziatiba hau, hau bezalako esker, ba, loetzen dugu mm -hmm. hau berraktibatzea eta gutxinez gure eskuan dagoena ba, ateratzen lortzea. Bai, eta nireko zinten lortzen den e, gorpu bako beste imagente piztu iten dala, ze, deitu, bai. deitetute, bai udalera, bai niri deitzen diate galdetuz. Eta animatzen duz, apurtzen dalako hori iruditegi hori non ezin eskoa den ateratzea. Hori da hori apurtuta jendea dira, ba, nik ere dauka bai. ba. nik ere atera nahi dut, eh? nik ere duintasuna eman bai, nahi bai, bai, ez? Eta, bueno. eta badira kasuak, zailtasuna zari zara, ezin ezko ez argi dago, hainbat, eta hainbat lortzen dira, eta hori nik ere badoaz, ez? Baina, zailtasuna dago kinez, ozan bera, kasuak ez berdina da, laurun badila, bera, badago emakume nagusi bat, deitzen diana sumaiatik, laro eta asko urte dituena, eta gureari buruzko helbizteren bat irteten den bakotxeko deitzen didana. Eta bera daukan eba, fusilatu badakinon, baina da herri bat, e, tarragonan, euntapiku biztan dituena eta hango hobi komunean daudena, beste euntapiku gorpu. Bai. Eran, klaro. Kokatzeko zein dan, <laughs> e, da, guztien frojak egin, eta baten batek emango, ja, baina euntapiku gorpu batera bereiztu, e, identifikatu, eta hori, hori bai dela, ezin eskoa edo ez? Bai. Oso zaila, zailtasun mailak, baina zu dinosun bezala, asko daude referentziak, e, eh, belaunaliz belaunaliz pasatu direnak, eta onan etorrela e, trenean, etorri naiz aurkitu lagun bat, hartzan da ipatu zunean godatut, bere familiako bat tenientea sana, han zutena eta, eta horrein dikere bila da biena. Horrein zaite laginak eman dituela, eta prozesu hortan da biena. Bai, orduan, kasu hortan da biltzen guztiei, nik eh, animatuko nituzke bilatzera, ekitera, Egia da bidea luzea izan daitekela, hau da, nire kasuan liburutegia museoak argazkeak, eh, Ginebrako guruz gorria ere denetarik mugitu nuen. Hor sartu niten ni ere bai. tartean hori paperan grotzen hori nire friki horrietan, hori <laughs> bai. artxiboak ikuste, baina bueno, bai, hori bai, posten bai. nahuela pila bat, hori sikira granito bai. bat hori bai, bai. eman izanarena. E, bai, bai, eta eskertzen dizut, eta bidean sorpresa asko eta sorpresa atsegin asko hartzen dituzula. Bai. Gertatu izan zait, Asturiasen, bere azken karta Asturiasetiz etorren, infiestoko kartzelatik. Horan, plantatu nintzen infieston, eta <laughs> hasti badukagu bitxikeria bat kontatzeko. Bai, plantatu gian infieston. Interneten bilatu nuen kartzela, non kartzela desagertuta zegoen, eta gainean dago ambulatorio bat. Joan ginen ambulatoriora. Igande bat ez, uste zela, igande, larun bat igande itxita zegoen, ikusi duen ambulatorio, eta giratu, eta urrengo dagoena da espaloi bat eta taberna bat. E, tabernaren aurrean barandilla bat dago, <laughs> espaloi estu bat, barandilla eta taberna artekoa, eta zeuden lau gizon e, barandillaren kontra trago banarekin pasatu ginen joan ginen ni emaztea ala bat ama. Pasatu ginen beraien artetik, ne pasatzen behiatu nituen lau horpegiak. Eta laura pasatuta giratu nintzen eta aukeratu nuen bat. Filinaren arabera. Zene, mm. Oni, diot. Eta zanion, parkatu, ez duzu joakingo non egon daitezken hemengo kartzela sarrean zeuden papelak. Eta erantzun automatiko izan zen. Bai, kulturetzean, zenik era manituen, Olako bitxikeriak ere gertatzen dira. Mm, bai, bai, bai. Zer ikusi zuzena zuena, gero aparte sensibilia aldetik ere, bai, bai, bai. Asturiasen aurkitu jente asko, ba, ba, besarkatzen bukatu duena, ba, beraien sensibilia dira dutelako, ez? Bai. Kasua zein den kontatzen, ba... Bo, bai izan zen, bai. bueno, hor bai gugaldu genituen lehenengo... Saseta eta kompainia. Hori da, lehenengo kompainiak, eta, bueno, bai. baina haiek ere jarri zuten bai hemen, eta bai geroraan... Bai. Ba, toa la carne en Bai, eta ordutikona, nik ez da ditlen hautik, baina ordutikona ere nik uste dut, Euskal Honetan Asturiarren eh, harremana, jo, filina, bestela ere izango litzakela uste dut, ze, arazo hasta, Kantabria oso ezberdina da, ez? urtero, o, urtero egiten duen bai. tortsendira, Etortzen dira, larrabetzura etortzen dira ere egiten da, bai, bai, oso, kontu, ze, alde bietako izan zen, asturiarrak kilsien hemen, gu defendatuz, bai, bai, bai. eta Euskal eh, defendatuz, eh, horrek sortzen du lotura. Bueno, epilegoa jarri, ya. Ez, ba, <laughs> izango litzake, hori ze, ez dela zinezkoa, e, eh, ez diot inori, markatuko ez diot esango inori, behar, moral, ba, dera, baina, eh. nik uste dut, folako kasua daukana, deno, dauk, deno kizan dugula gutxi, oi hartzungo andra batena ikusi genuen, eta negar, hmm. ba, negar, batean, bai. bukatu genuela. Bai, baina, baina, Orduan hori, ba, nik animatuko nituzke zenide bat desagertu duten guztiei, bilatzera, hasi tokiko hilerritik, hasi tokiko registro zibiletik, gauza bat espada beste eta aurki daiteke, eta ariren bat agertzen bada, bada lortzerik, bada lortzerik. Ba, bai, ber, nik eh, aipatu behar badut horriren bat, eh, erresadena dena dela, sociedad eh, de... de historias republicanos o algo así, SHA hor du garratxe, baina hor de enlace que al archivo de Salamanca, un montón de cosas, que al final todos estamos en internet perdiendo el tiempo y es una buena manera de, de, darle un empujón. O sea, yo he sacado a gente que me preguntan qué batallón estaba su abuelo, se lo he sacado, unos papeles de, me acuerdo de, lo de batallón de trabajadores o algo así que saqué de Pedro Asúa, y, y, he sacado un montón de cosas que sin ser yo tampoco un, experto. Bai, bada, bada bidea. Gogoa jarri topatzen dira gauzak. Eta bideak ere merezio. du. Bale, ba. Ba, mi esker, Josu. Zuei, aukera materren. Horren arte. bueno, eta gauza gehiagorekin jarraitzeko, ingoan bilboti kanpora goaz, e, zehazki barakaldora, itor, zer daukazu kontatzeko? Bai, ba, berriz ere, itxingo dugu, ba, aktuazio polizal bate, bate mari, baten ari buruz. Eh, baina, gara, eh, honetan, e, barakaldoko municipalak, juntziren errontegi pare, zuen etxe, etxe gabeko, etxe gabe e, eh, pertsonatzuk lo Eta liskar bat sortu zen, e, bueno, sortu zuten munipak, zaien haiek lo egiten ari ziren. Eta liskarrean, ba, munipak e, oeste, no, da, western estilo batera, ba, bi, bi pertsonei e, tiro egin zieten. tiro, eh? Osa, da, bai. E, baina gainera tonalde... Eta zein da, e, beraiek tiro egiteko erabili duten bertsioa, edo... Etxakia, ba, zirena, eta ba, pertsona bat, antza denez, ba, laban bat atera zuela. Uh Entonces, ez terminar, o ez, ez dakiz pentsatu zuten munipak. Eta ba, bai, bi pertsona tirokatu zuten, e, eh, e, eh, zonalde sensibletan, buruan eta bihotz parean, eta orain larri larri egon dira ospitalean. Bueno, orain eh recuperatzen ari dira, sorionez, baina bueno, e, eh, jasarpen polisarau arrazista, klasista, ba, izta guztiak dekote. Bariduri kaleak eh, garrebitu nahi dituzte eta, eta txiroak ja ez e, eh, atxiratu, ja tirokatu. Bai, bai, da, terriblea. E, bueno, eta da terriblea ere, azken aldian, ez, poliziak e, horrelako egoerak eta horrelakoak eta beste erabatekoak e, ez dakit ekiditeko edo kontrolatzeko edo, bueno, ez dakit ze hitz erabili baina ari diren, e, oza, erabiltzen ari diren modua, ez? Da, barra baskeria, barra baskeriaren atzetik, horre, pues hori, ez, lehen aipatu dugun, ba, e, zera, manteroen kontrako horrelako zarekadak, edo eta e, ba, astigarragan gertatu zena, ez, brote bai. batekin bai. zegoen gaztearen kontra, edo eta realeko partiduaren ostean e, emakumatei ere pilotakada, foan pilotakada bat, e, bueno, ez, azken bai, aldean... Tolosako hori bai. Urban, bueno, pues... Eh, <laughs> beste bat? Eta terriblea, ez, eta suposatzen dena, ez, polizia prestatua egon beharko litzatekena beste era bateko, e, pa, ba, ez, ez dakit, e, kudeak eta egiteko, eta, eta azken aldean, ez, ba, ba, bueno, oso gora etorri dira, eta violentzia eta violentziari dira erabiltzen, ba, kasu batzuetan eriotze baino. Bai, eta hemen dikzatzen dugu gerrara hauek, eta bukatu bartira. Ezin da gehioman olako egoerak, baina O sea, behar gara hauek ditzeko bingoz, ze hau gorantzka doa. joera ez da kaso aislatu batzuk, ekia terriblak dira, baina da egunero zeu zerretatzen da, eta gero eta larriago. O sea, tirokatzen jendea. O queda distopia bat bezala, ya. bai, baina tramales ez errealidad da. Bueno, eta autoeskundeak, autoeskundeak ere izan dira, eta, bueno, pues, eh, maitzetan dirudienez, ba, bueno, peneuege irabazi du, beste behin. E, baina, bueno, egia da, ere EH Bildu karaban eta gipuzkoan e, gehiengoa izan duela. Bai. Eta, eta, bueno, pues, imanol pradal, zizango <laughs> da eaeko lendekari berria. Eta, bai. bueno, pues, ez dakit, e, eh, aziko gara igual aurre kampainarekin, esaten, ez, ba, bueno, pues... E... Bai, nola, Vox, herriro, mm, e, urri eh, San Fran ausora, ba, kampaina egitera bueno, pues, e, bilatzen polemika, ea, ea zerretatzen den, ba, gure, ea, ea ausoko jendeak egiten digun kampaina duainik. Bai, baina, bueno, egia da, hori ez, jendeare, jendearen erantzuna oso nahi izan zela, eta gainera ikusi genduen irudia izan zela e, batasunarena, ba, bai. e, ba e, justo esan frandelako e, pertsona arrazializatu eta migrante askoren e, e, bizilekua, eta eta guai egon zen, ez? Ba, al nelkartu zirelako ba, gaur egungo langile klasearen e, eh, anistasun hori, ez? Direla gure migranteak, direla eh, emakumeak, direla gizonezkoak, bertakoak, e, <laughs> kanpokoak bai. berdin dio, baina denok kontziente, ez? E, bera dela. Bai, guzti bat erazaten fasista kanpora gure esotik, ez esa, esa, ese, zaitu uste nahi, oza, da, hori batera, hori bai Ba, bat altatzen hori lortu zen, eta oso polita zen. eta, bueno, pues, autoeskundeetara bueltatuz, ba, ba, esatea, ba, bueno, demokrazia <laughs> honetan... Edo, irabazi duela berri behin erre, ez? Eh? pues, eh, beste behin ere irabazi duela PNV, uste dugu ere ala, eh, ala ere, eh, beste batek irabazita gauzak ere ez liratezkela aldatuko, eraz guk Ba, bueno, buska sistema <laughs> zehatz honetan ez dugu gehiagi sinisten. Bai, demokrazia representatiba da azkenean, eta e, eh, gu iritarrok ez dugu ba, esku, o sea, eske ez da hasta demokrazia, no, ez da, demokrazia directa, hmm. que ya en sí cositas, baina, bueno, ba, bai, ba, autoskunde burgues hauen jokoa berriro martzan jarri da eta egin dira, eta, bueno, ba, Bai, eta bueno, bata edo beste está hemen ez da gauza gutxi aldatuko dira. Bai, hori cambiar un poco para no cambiar nada. Efectivamente. Eta, bueno, pues utziko ditugu hauteskundeak alde batera y vamos a seguir con que el día 9 de mayo se celebra eh, el Día de la Victoria y para ello pues Guillermo nos va a poner un poquito en situación. La primera un poquito nomás. ¿eh? Eh, <laughs> bueno, sí, ya este, este próximo 9 de mayo entonces eh, sí tendrá a cabo la, celebración de el, si no estoy mal, es el, no sé cómo se dice, pero es la 79 vez que es el 79 año <laughs> que se celebra el Día de la Victoria, o bueno, más bien que se conmemora, ¿no? Entonces, bueno, la la parte histórica va un poquito así, de que mm, eh, la Alemania nazi, representada por el general Wilhelm Keitel, eh, firmó su rendición incondicional e irrevocable un día 8 de mayo de 1945 frente al entonces representante de la Unión Soviética, el mariscal George Zhukov del Ejército Rojo, ¿no? Y esta forma fue, pues, como que legalmente se terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mm. Entonces la historia dice que por allá por el 15 de mayo del mismo año, ¿no? Estaban en una cenita celebrando, ¿no? Todos los, capos de la Unión Soviética y hasta ahí se le ocurrió la idea de eh, realizar un desfile, ¿no? En plan de celebración, ¿no? Una forma de reconocer eh, el esfuerzo, ¿no? Y los logros de de aquellos regimientos, de aquellas personalidades y bueno, en general de todo el ejército rojo que, que bueno, ofrendó su vida ¿no? por, por liberar al mundo del fascismo, ¿no? que no es poquita cosa. Entonces se creó un comité, ¿no? esa cosa que, que, tenemos <laughs> ahí de andar haciendo comités para todo. <laughs> Eh, dijeron como, bueno, sí se puede organizar, pero necesitamos dos meses. Eh, Stalin les dio solamente uno. <laughs> Y ahí a modo de dato curioso, esta reflexión histórica está llena de datos curiosos. Eh, el primer desfile del Día de la Victoria no se realizó un 9 de mayo, sino un 24 de junio del año 1945, entonces. Eh, bueno, entonces digamos que por lo que dicen las estadísticas, pues no me consta porque pues no estuve allí, pero se dice que <laughs> fue el, el, día de la victoria pues como el más espectacular y multitudinario, ¿no? Pues era recogía las causas de todo el pueblo soviético en ese entonces. ¿no? Se dice que eh, se formaron regimientos combinados de 2.800 oficiales, 250 generales, eh, más de 31.000 sargentos, perdón, soldados rasos. Eh, y 1400 músicos, ¿no? Porque pues claro, en plan que era una fiesta, ¿no? Había que celebrarlo y al día de hoy sigue siendo una de las partes más, más, más llamativas. Una de las, de las cositas que más me llamaron la, atención eh, durante la investigación fue una, una frase, o más bien una memoria del teniente de la segunda guardia, Arkady Zaharov, referente al desfile. Entonces decía, y voy a leer textualmente, decía, cuando las últimas columnas de los regimientos combinados pasaron frente al mausoleo, la música ceremonial fue reemplazada por un tambor, mientras avanzaba una columna de hombres. Los soldados soviéticos llevaban mirando al suelo los estandartes de las formaciones fascistas aplastadas. Al llegar hasta el mausoleo, giraron con precisión para colocarse frente a él y los arrojaron al suelo, al pie del mausoleo. Entonces se dice también que, pues, pues bueno, era una forma como de, presentárselos a Lenin, ¿no? Una cosa que a, mí me causó mucha curiosidad porque es muy barra brava esto, ¿no? <laughs> te robó la bandera, va a quemar tu bandera y eh, ven a buscarla, ¿no? Solo que esta vez no iba a ver quién, quién la fuera a buscar. Entonces, claro, también la, anécdota sigue con que eh, estos, estos estandartes, estas banderas luego fueron recogidas por los mismos soldados, fueron llevadas a un museo y posteriormente los guantes que tenían los soldados que habían cargado esos eh, estandartes pues fueron, fueron quemados, fueron incinerados, ¿no? Para, sí, para evitar contagios. <laughs> Higiene, claro, por supuesto. Eh, bueno, entonces digamos que más allá de, recordarlo, ¿no? Que pues que para la, clase obrera mundial es un, es un motivo de orgullo eh, dado el, contexto geopolítico al que asistimos en <laughs> esta ocasión, <clears throat> y al que venimos asistiendo ya hace, hace unos años, pues es importante verlo desde, desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues se habla siempre eh, sobre Putin, ¿no? Y cuando salen este tipo de discursos en, en países como, como Colombia o en Sudamérica, se ve el desfile, sé si martillos, la música, tal, dicen, no, Putin es un comunista, ¿no? Y luego cuando uno reivindica algo de esta parte, pues no falta el listillo que aparece en los comentarios como, ah, pero sí sabías que Rusia no es comunista, sí sabías que Putin es un conservador. <laughs> No sabía, cuéntame más. <laughs> tal, cual, tal cual. Entonces, cuando, cuando llegamos allí, sí, sí que podemos hablar de una cosa que también es muy, muy interesante, yo creo que da para, para, para otro programa pero por no nombrarlos solamente, ¿no? Y es que eh, precisamente luego de la caída de la Unión Soviética es como que el pueblo ruso sobre todo se queda sin, sin una identidad. Entonces Yeltsin, mm. quien es quien, quien lleva las riendas del país más o menos desde el 90 hasta el 99 prácticamente, sí, cuando asume Putin, pues intenta implantar el modelo capitalista calcado, 100%, casi que sin tener en cuenta pues obviamente las... Eh, diferencias que puede llegar a tener el pueblo norteamericano con, el ruso, ¿no? Y después de tremenda crisis. Hmm. Entonces ahí es donde aparece la figura de Putin, que dice como, bueno, hombre, pues no hay que hacerlo todo así como, <laughs> como decimos en, Colombia, tan a las patadas, ¿no? Tan a las malas. Como tiempo en Occidente casi. Exacto. Entonces, lo que el hombre se pone, se pone a hacer, entre otras cosas, es, eh, bueno, poner en marcha todo un aparato comunicativo, ¿no? Yo creo que muestra eso es eh, canales que, yo sigo, ¿no? No es por crucificarlo, ni mucho menos como Sputnik o, o Russia Today antes de que estuviera un poco más censurado, ¿no? A partir de, la guerra precisamente. Entonces él los dota de identidad, les dice como, como miren, eh, lo importante dentro de la crisis, lo importante dentro de caer es levantarse y lo importante sobre todo es que somos rusos. Dice, sí, nosotros somos rusos, somos gente importante para el mundo, peleamos todas las guerras mundiales, ganamos la segunda, sacamos el mundo adelante. Claro, no está por más eh, recordar que 10 millones de soldados soviéticos murieron allí, lo que para las estadísticas representaba que dentro de cada familia rusa había habido por lo menos un miembro de esa familia que había muerto en la guerra, entonces todos podían sentirse atravesados por aquella historia de alguna forma. Y eso tiene que ver precisamente con esto, cuando uno ve los discursos de Putin eh, y digamos que las alianzas que él mismo hace, se da uno cuenta que él está tratando de reivindicar toda la historia de Rusia a partir, o más bien a pesar de sus matices. Hmm. Entonces dice, como nosotros somos rusos y somos importantes y hemos sido imperio, hemos sido zaristas, hemos sido comunistas y hoy acá que estamos en este... Eh, esto, esto es una cosa totalmente diferente, es como un neoliberalismo, pero es un neoliberalismo a la rusa. Sí, más eh, patriótica, digamos. Sí, sí. Entonces, como que eso da, da, mucho que estudiar, ¿no? Porque hay unos que dicen como, bueno, eso es lo que vemos nosotros acá, hay que ver cómo se, se denominan ellos, ¿no? Entonces, es como que eh, está tratando como de juntar sus bases y decir como sí, el mundo siempre nos ha mirado como con desdén, pero pues los capos somos nosotros, ¿no? Entonces, ahí va, ahí va y de alguna forma es, es cierto eh, de por qué a pesar de todas las eh, decisiones que Putin pueden llegar a tomar y que se podrían entender como erradas de alguna forma, ¿no? Por lo menos así lo vemos desde, desde nuestra formación <laughs> occidental. Eh, a pesar de todo eso, pues Putin sigue ganando y ganando elecciones y parece que va a estar allí hasta hasta el día en que, en que se muera, ¿no? Hmm. Entonces, bueno, siguiendo con esa misma línea, pues Putin nos tiene acostumbrados a, un discurso todos los días 9 de, mayo, pues con motivo del tema que estamos hablando, el Día de la Victoria. Entonces, en esta ocasión, eh, pues bueno, yo creo que habrán algunos temas que serán especialmente, eh, bueno, no controversiales, pero sí esperados por la prensa mundial. Yo creo que en primer lugar eh, sentará un precedente, ¿no? En que Rusia, nuevamente, aunque ya lo ha dicho, no tiene intereses en atacar Europa, no tiene ningún interés geopolítico y que por el contrario, como no se reveló la, entrevista que habían hecho con, con Carson Tucker, eh, dice como Rusia tenía intenciones de entrar en la OTAN incluso. ¿Tuvo? Sí, sí. Sí, lo lo consultó con Bill Clinton y Clinton lo consultó con su con su cúpula y la cúpula le dijo como, no, no es buena idea. <laughs> y así mismo se lo comunicó, ¿no? Bill Clinton era un tipo muy escatológico. Me gusta pensar que él era en la vida real, así como lo muestran en Los Simpsons tal cual. <laughs> Eh, también ahora hablará sobre, mm, sobre, bueno, sobre, digamos que tratará de hacer un llamado a Europa nuevamente, a decirle como, oigan, despiértense, dicen que dense cuenta que están siendo la, la, marioneta de los Estados Unidos, ¿no? Que los están empujando a pelear una guerra que ustedes no quieren pelear. Ni, y... ningún interés, sobre todo Alemania, que les han, les han, los americanos les han volado el Nord Stream. Es cierto. Y les, están han reventado, o sea, están pagando el, por el, doble por el precio del gas. es... es cierto, es cierto, claro, y eso es también precisamente uno de esos esfuerzos de Rusia por acercarse y hacer negocios amistosos con, con Occidente en este caso, es como se lo llaman en los, en los diferentes programas. Entonces sí, sí, obviamente es como que Europa no quiere ir a una guerra, Rusia no quiere ir a una guerra. Eh, sin embargo, pues asistimos a la securitización de Occidente, ¿no? Todo el mundo está como loco fabricando y vendiendo armas a todas partes, moviendo misiles nucleares incluso, por lo mismo. Yo creo que, eh, bueno, habrá que esperar a ver qué pasa en estas eh, elecciones europeas, las elecciones del Parlamento Europeo, tengo entendido, ¿no? Sí. Y pues bueno, porque de seguro que los hijos de Úrsula von der Leyen no, no los vamos a ver peleando la, Tercera Guerra Mundial para nada. Por lo que sea, no, no contemos con ellos. Exacto. <laughs> Y obviamente pues será una nueva oportunidad para ensalzar ese patriotismo y esa identidad de la que estábamos hablando y eran como eh, a pesar de la guerra que estamos eh, peleando en Ucrania, a pesar de los recientes atentados terroristas, como el que hubo en Moscú el pasado marzo, pues aquí estamos, sí, acá estamos parados. No se les olvide que seguimos teniendo armas nucleares que no queremos hacer, pero. Perdón, que no queremos usar, dije hacer, ¿verdad? <laughs> Tremendo, perdón acá por el, por el lapsus. Pero sí, seguramente seguiremos llamado, viendo perdón, llamados a la paz y y a unir esfuerzos entre todos por construir un mundo multipolar que, como ya sabemos, pues no interesa a los de siempre. Es que regasco, Guillermo, un placer escucharte, como siempre. Muy interesante. Eta, bueno, jarraituko dugu, kasu honetan, e, greben, bueno, langileen greben inguruko berri batzuk ezabaldu eh, behar ditugu, eta azteko, ba, bizkaiko polikiroldegietako langileen greba esarituko gara, izan ere, bizkaian 2000 pertsonek lan egiten dute polikiroldegietan, eta langileak eh, subkontratatuak e, daude ez. Horrek suposatzen duen guztiarekin, ez? Langileentzako lanbalentzak askarrak batez ere, eta enpresentzako ba, diru mordoa irabaztea. Eta, bueno, kontua da, abenduaren, 2008ko abenduan, beraien eh, lan hitzarmena edo konbenioa amaitu egin zela, eta geroztik e, eh, lanitzarmena erabat paralizatua dago. E, horregatik, 2008ko abenduan, ba, langileak greba e, egun batzuk egiten hasi ziren, eta momentuz ez dute esar lortu. Hortaz, 2008an, ba, egoera berdina izate jarraitzen duenez, greba egun gehiago antolatu dituzte aprilean sei egunetako gerreba egin zuten eta maiatzean ba, egun batzuk ere, maiatzaren lauan, zazpian eta saspitik eh, amarrera bitartean eh, egingo dira. Eta, bueno, pues, eta eh, arte hauetan egon diren zerbitzu itzierak ezberdinak izan dira, ze herri batzuetan polikirilegi guztia itzi dute, baina Bilbon adibidez, ba, igerilekuak bakarrik eh, itzi dituzte, baina gimnazioak ire zabalik egon dira, naiz eta langilerik eh, gabe egon. Eta, bueno, e, aipatzea, naiz eta, ez, batzuetan, le, legietako langileak e, pertsona harrera edo gimnazioetan aritzen diren pertsona horiek e, direla uste dugun arren, ba, e, langile guztientzako e, greba deialdiak dira, bai garbitzaile zein mantenuko langileentzako besteak beste. Eta, bueno, pues, hemendik animoak ematea langilego guztiari, eta beraien inguruko berriak jarraitzen jarrituko dugula, Eta, bueno, hori balde batetik, eta bestetik, eh, esatea Bilbobusen bai, bai. tako langileak ere, ba, greban jarraitzen dutela, e, aurretik eh, greba egunak izan dira, jarraitzen dute hmm. egun izaten, eta, eta bueno, e, alortzen dugun ere bai, Bilboko, e, Bilbobuseko langiletako baten kontaktua, ba, beraiek zuzenean horren guztiaren berri bai. emateko. Eta jarraituz, ba, orain, Eskuntza sarituko gara. Bai. E, temazo, <laughs> abremos melón, beste beitere. Eta, bueno, pues, e, azken aldean gertatutako enarira, ba, esade, dala Euskala, Eskola Superior de Administración y Dirección de Empresasek, eh, estatu mailako ikerketa bat burutu du, no argitara eman den itunpeko euneko larogeta bat, larogeta boste tarte bitarte horretan eh, kotak eh, kobratzen direla. Kontua da, pues, <laughs> kuota hauek kobratzea e, ilegala dela. E, txostenak dioenez, kuotarik altuenak, Estatu Mailan, Katalunian, Madrilen eta Euskal Autonomi Erkidegoan kobratzen dira, nola ez? Eta gure erkidegoaren kasuan, ba, kuota hoien batazbestekoa urtean ia mila eurokoa izaten da, beretzen da berrogeta emeretzikoa e, izaten dutenez. Eta, bueno, pues hemen azpimarratu nahi duguna da, kuota horiek kobratzea guztiz <laughs> ilegala dela, ez? Eh? bai. E, izan ere, pues horrela jasotzen du ere e, Euskal, e, bueno, Euskadiko EAeko eskuntza legea e, onartu berri izan zena duela gutxi, duela hilabete batzuk, e, eta zergaiti dago kuota hauek kobratzeko ilegaltasun hau, ba, bueno, ba, mm. finantziazio publikoa erabatekoa jasotzen dutelako, ez? Orduan, bueno, kasu honetan itunpeko ikastetxeek zehazki diru hori zertara bideratzen duten e, jakitea oso zaila da. Beraiek esaten dute, bueno, e, bestelako hezkuntza beharrak arsetzera bideratzen dituztela, ba, e, eh, zardakite, mm, bueno... Ez, eta eskolarrak eta... Bai, hori da. eskola ekintzak, eskuntza behar horiek e, kakotzen artean ipinko ditugu, ze, hmm. bueno, beharra eta beharra. dondagoen beharra naia eta eta zerbitzua, pues, bueno. Eta hori, bereik esate dute, horiek eh erabiltzen ditu ustela. Eta, bueno, ba, suposatzen dut, beste behin ere ez dela ezer gertatuko, kuota kobratzen jarrituko dutela. Eta, bueno, ez hau bakarrik, baizik eta, bueno, pues, gai hau alde batera utzi, eta baina eskuntzarekin jarraituz ere, esatea, e, zenbait ikastetxek salatu egin dutela e, matrikulazio garaian eman diren beste eta <laughs> Hezkuntza lege horrek jasotzen dituen beste irregularizazio batzuk. E, izan ere, pues, eaeko eskuntza legea jasotzen du eta oso polemikoa izan zen bere garaian zaurgarritasun e, legea. Zaurgarritasun legea, beraiek <laughs> esgarritako parametro ekonomiko, sozial, kutre ba, batzuen arabera. Oso kutreak ez? Nola, ba, ba, nola ba, zire? <laughs> Pues, e, nik ikusi nuen formulario bat bere garaian, eta zen, en plan, e, tienes Netflix en tu casa? <laughs> e, habitaciones tienes? Un parametro muy... Oso kutre. Eta, bueno... Le falta, ike bez? Ba-, baremo <laughs> hoien arabera, ba, administrazioak, ez dakigu oso ondo zeier erabakitzen dute norden zaurgarria eta norrez, ez? Hmm. Eta, bueno, e, kontua da, bueno, pues, ba, familia batzuk salatu dutela, ba, bereien inzame alabak e, itunpeko ikastetxe batzuetara bideratua izan direla, beraien lenda biziko aukera eskola publikoan matrikulatzea izan denean, ez? Eta bai, bai, hori guztia egin dute, pues, zaur lege hau aitzakitata harturik. Eso es tan terrible, como quiero apuntar a a mis hijas a un colegio público, no, no, está, la línea está petada, no hay más, te derivo a una cristal escuela, ¿qué puede pasar? Claro, claro. Y, ahí te lo comes. ¿eh? Claro, Claro. Mi, por, qué? No, o sea, la, ley es así. Eso es. Eta kontua da hori, ez, que bermatu nahi la segregazioa eh No ere, <laughs> gai honek ere emango luke beste bai. oso baterako, baina segregazioa egon badago, eta beraiek esaten zuten hori ekiriteko, ba bueno, zaurgarritasun e, e, lege honei jasotzen duen kopuru zehatz bat utzi behar zela ikastetxe guztietan eta orduan beraiek ari dira mugitzen ikasleak, ba beraien nahi eta interesetara, batez ere <laughs> itunpeko ikastetxeetan e, gelaketa e, ez da e, desagertu izan ere, pues jaiotze eta oso beradoa eta ez dago e, horren beste ikasle, horren beste eskaintzarako es un cambio de paradigma total, donde antes no nos querían ver ni en pintura, o que la, la bajan la nota del colegio. Y claro, claro, porque normalmente... es que el euskera, aquí es todo en euskera, no creo que encaje muy bien. Bai, hori, hori ere, aitzaki hori erabiltzen eskuntza eh, <laughs> legea egiterako orduan, ez, ez, euskeraren izenean, ez. Bai. Baina hori da kontua, ez, eh, lehen... Zer, normalean zaurgarritasun eh, tasa hori betetzen dute <laughs> ikasle etorkinak, horrela izaten da. Bai, bai, bai, Eta, eta, bueno, pues, lehen nahi izan ez dituzten ikasle horiek, e, eh, bakarren dituztela autoktono eta txuriak, bai. pues orain guztiz beharrezkoak dituzte porque si no pues se les cierra el garito <laughs> eta hori ezin da onartu. Orduan, ba bueno, E, jarraituko dugu honen berri izaten gertutik, ze oso larria da, ere, ba, e, e, ez, e, administrazio publikotik zuzenean e, hezkuntza publikoaren kontrako eraso hau, eta, eta privatizaziorako bidea zabaltzen duena. Eta, bueno, pues esatea ere bai adibidez egune honetan aurrezkoletako matrikulazioak e, zabalik e, daudela, egun e, aurrezkolak doan ere izan behar dira, Eta kontua da, ez dagoela plaza naikorik, batez ere hirietan, zenbait auzoetan e, plaza naikorik dauden ikasle guztientzako publikoetan eta horrek familiak <laughs> ba itunpeko edo pribatu barkatu, pribatu eskola, aurreskola pribatuetara e, matrikulatu behar izatera. Orduan hori hemendik hau guztia salatzen jarraituko dugu, informatzen jarraituko zaituztegu eta animatzen zaituztegu ere euskal eskola publikoan matrikulazioak bai. egitera. Bueno, eta onarte gaurko irratzaioa, baina ez gara agurtuko aurretik e, kontutxo garrantzitsu eta holan enprimizia... Mamitzuak. <laughs> Eh, eh, esan aurretik, ez? Ba, azteko, ba, bultza herri ekimenaren kamisetak salgai dituzuela, amarre euroren truke. Uso merke. Bai, eta nahi duenak, ba, bon, ikusgarri ditu sare sozialetan, bai, mm. Instagram... E, Twitter orain dela isa, ez? <laughs> Isha. Isa. Bai. <laughs> e, eh, zarean, bultzakako telegramean, zein e, bidez, eskaria egiteko, eta amarre euroren truke daude. Hori lehenengo kontua. Rokitan de las manos, niña. Ah, sí, tal cual. Eta jarraitzeko, pues bueno, esatea ere, ekainaren batean e, bultza errekimenaren bosgarren urte muga ospatuko dugula. Ai. E, gitarau oso moloia izango dugu, batetik amabietan Bilbiko plazan eh, hasiko gara itzaldi batekin, eta bertan, ba, bueno, e, aitan marin, eh, inguruan lan eginten duen pertsona baten e, itzaldia izango dugu, berak kontatuko digu beraien lanaren nondik norakoak, Horrenekin batera, ba, bueno, aita marik pertsona afrikar baten eh, testigantza egun eh, ba, zelan bizi den, eta bregoera nolakoa den, eta izan zen azalduko duena, eta bestetik, ba, ba bueno, ez, eh, justo gertatzen ari den guzti hau, zelan irakurketa politikoagoa daukan Afrika eta bila jalako e, zera, pertsona batek azalduko digu, eta eta bueno, pues oso hitzaldi interesgarria izango da eta animatzen zaituztegu ba etortzera. Bai, oso ondo josita, o zerratik dago Aitamar itsasoan. Ederto hori da. pertsonak e, Eta, bueno, gero jarraitzeko iruretan e, eh, Baskaria izango da, bertan, Bilbiko plazan bertan, eta ondoren, e, zera, bingo musikatu e, supermoloi batekin. Baskaria be, vegano aukera izango du, ez? Bai, bai, ba, ez Baskaria veganoa izango da. Eta, bueno, e, bingoaren ostean, ba, arratsaldeko saspiretan hasita e, saspikatu gaztetxean, kontzertuak izango dira, batetik e, semrando elkago, elkaos, <laughs> markatu, eta bestetik e, zoroen kluba, ez? Eta, hau oso presio modikoan, iru euroren iru truke, zer dira, iru euro, bikaina ez bada, gutxiago. Gutxiago, biztu <laughs> eta, bueno, ba, ni batzen segituzte egula, parte hartzera, egun ederra izango delako, eta ba, egungo delako jaia, eta aldarrik eh, tartea. Eta sorpresak, igual. Behar bada, behar bada, behar bada. Alde <laughs> Algo nadi, zare sozialetara. Eta, bueno, eh, azkenengo berria izango da ere, ba, bueno, eh, bultak Ikerketa podcast berri bat zabalduko duela eta horretarako Bego Kapaperen parte hartzearekin No, nor da Bego Kapap? Bego Kapape bada kasetari bat eginen lan egiten zuena, peperreirekin ere aritutakoa. Eta bueno, mm. asmoa da, ba, zenbait gairen inguruan, ba Ikerketa podcast batzuk zabaltzea, mm. podcast hauek izango dira, laster lehenengoa eh, egongo da sareetan eta bueno, pues hori, esan bezala, podcast hauek e, eh, zaren bide entzuteko edo jarraitzeko aukera izango duzuen Eta besterik gabe, onarte gaurko saioa, e, eh, eskarrik asko Guillermo, eskarrik asko Aitor, Rupi, eta gainentzekoei esatea, ba kaletan elkarrikusiko dugula. Beraz, beste barik, Agur, agur. agur. qué tanto circo? Cámara, loco. What's man?